X'kien kuljomu Ġesù? Ħafna minna hawnhekk għandna kuljomijiet minn John Vassallo, John Borg. Ġesù għandu kuljom? X'taħsbu? Għandu kuljom Ġesù? Għandu kuljom Ġesù? Ma kontx taf. Ġesù Kristu, kuljom ta' Ġesù huwa Kristu. Le, żbaljat. Kristu hija kelma Griega li tfisser il-Messija, li tfisser il-midluk, l-ikkonsagrat. Allura, Ġesù Kristu, Kristu mhuwiex il-kunjom ta' Ġesù, imma biss titolu ta' kif insejħu lil Ġesù. Qegħdin fit-tielet sena tas-sena liturġika tal-Knisja. Is-sena għandha tliet cycles, cycle A, B u C. Qegħdin fil-cycle C u għalhekk matul nhar ta' Ħadd Nieħdu mill-erba' Vanġelji, San Mattew, Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni, nieħdu l-Vanġelu ta' Luqa u nsegwu l-ġrajja ta' Ġesù matul dawn il-ħdud li ġejjin. Għaliex huwa importanti Luqa? Għax Luqa għex ħamsin sena wara l-mewt ta' Ġesù, wara l-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. Allura, dak li qed jirrakkontalna hawnhekk ma kienx huwa li rah b'għajnejh, ma kienx għaj u itness, imma qed jirrakkontalna dak li huwa sema' mill-komunità Nisranija li kienu raw u ħadu sehem fil-ġrajjiet ma' Ġesù. U fil-fatt hekk jibda l-Vanġelu, jitkellem jindirizza isu qed jikteb ittra lil wieħed jismu Theophilus. Theophilus huma żewġ klimi Griegi, theo phileo, phileo tfisser the one who loves, the one who cares for. U Theo hija Alla. The one who cares for God. Dak li jimpurtah li jħobb lil Alla. Għalhekk il-Vanġelu tal-lum jibda proprju hekk, Il-għażiż Teofilu, jiena qed inwassallek, hekk ukoll jien, għażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qgħadt infittex it-tagħrif dwar kulma ġara, sa mill-bidu nett, Deherli li għandi niktiblek kollox ħaġa b'ħaġa biex tagħraf sewwa l-verità sabiħa u sħiħa dwar kulma tgħallimt. Dan Teofilo kien diġà sema' b'dak li ġralu Kristu, b'dak li għadda minnu Kristu. Però huwa importanti illi. Il-la Luqa u lanqas it-tliet Evanġelisti l-oħra, Mattew, Ġwanni, u Marku, ebda wieħed minnhom ma tawna kronoloġija, ma tawna bijografija. L-iskop tagħhom ma kienx li jgħidulna x'ġara, pass wara pass, l-interess tagħhom kien, u l-uniku interess tagħhom kien, li jwasslulna l-messaġġ illi Ġesù ried iwasslilna. Allura mhijiex bijografija li naqraw fl-Iskrittura, imma hija messaġġ tat-tifsira ta' Ġesù Kristu. U l-Vanġelu tal-lum huwa stramb jekk ma tifhmux. L-ewwel parti hija din id-dedika lil Teoflu li jgħidlu ser jagħmel. U mbagħad jaqbeż erba' chapters u jirrakkonta mal-ewwel l-ewwel episodju fil-ħajja pubblika ta' Ġesù. U x'kien dan? Kien li mar fil-sinagoga, Is-sinagoga ma jkollhiex qassisin, ma tagħmilx sagrifiċċju, dawn issibhom biss fit-tempju, it-tempju ta' Ġerusalemm, u għalhekk Ġerusalemm hija importanti ħafna fil-ħajja ta' Ġesù, fil-ħajja ta' kull Lhudi. U fil-sinagoga ġieli dħalt f'waħda minnhom jiena bħalma Forsi kellkom ċans tidħlu fil-moskea ta' ta' Raħal il-Ġdid. Il-knejjes tagħhom, il-sinagogi tagħhom huma sempliċi ħafna. Ma jkollhomx ħafna immaġni bħal ma aħna. U għax huma jemmnu li Alla ma tistax tippersonifikah f'immaġni. Ovvjament aħna l-immaġni nużawhom għax jgħinuna niftakru fir-realtà spiritwali. U Ġesù mar bħalma kien jagħmel nhar ta' Ħadd, il-ġurnata tiegħu kienet is-Sibt, il-ġurnata fost il-ġimgħa l-iktar importanti kien is-Sibt, u mbagħad il-Kristjaneżmu ġabha il-Ħadd, Ġesù mar nhar ta' Sibt, nhar ta' Ħadd, daħal fis-sinagoga bħal kull Lhudi li jgħix ir-reliġjon tiegħu. Kellu dritt jitla' fuq l-ambone, fuq dan li qed nippriedka fuqu jiena, u jaqra l-Iskrittura u jispjegha. U Ġesù kull nhar ta' Sibt kien imur fis-sinagoga u jispjega l-Iskrittura. U illum, qabad il-passaġġ tal-profeta Iżaija li jgħid, L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax huwa kkonsagrani. Allura, jekk Ġesù, u Ġesù qalhom, illum din l-iskrittura, din il-kelma t'Alla, seħħet fuqi. Allura, Ġesù qed jgħidilhom, Ħares, jiena sultan. Għax li tikkonsagra li tidlek biż-żejt bħal m'għamel il-profeta bħalma kien ġie kkonsagrat il-profeta David mill-profeta Samwel, Samwel ikkonsagra dilek biż-żejt lill-profeta David. U b'hekk sar sultan. Sar. Il-Messija, sar il-Kristu. Dawn huma titoli li nagħtu lil Ġesù. Allura jekk San Luqa ma ddeskrivilniex il-ġrajjiet waħda wara l-oħra u d-dettalji tagħhom, x'inhu l-messaġġ li Luqa ried iwassal? Luqa kien straightforward. Ara l-Appostli l-oħra, il-kittieba l-oħra, l-Evanġelisti l-oħra. Pereżempju meta jitkellmu mbirkin il-foqra, San Mattew jgħid imbirkin il-foqra tal-ispirtu għax ma kienx tinżillu li il-fqir fqir huwa imbierek. L-ewwel messaġġ li wassal Luqa permezz tal-Vanġelu tal-lum huwa l-liberazzjoni, il-ħelsien mill-iskjavitù ta' tagħna nfusna. Min huma l-ilsiera? Kull wieħed u waħda minna aħna ilsiera ta' xi ħaġa. Il kien hemm kittieb qal ħafna min-nies jgħixu lead lives of quiet desperation, jgħixu ħajja kwieta ta' disperazzjoni. Dejjem l-istess rutina, dejjem l-istess dwejjaq, dejjem l-istess problemi, dejjem l-istess tgergir, dejjem l-istess qrid. Ħafna min-nies jgħixu hekk, illi l-ħajja m'għandhiex żest, m'għandhiex life fiha. U allura Ġesù ġie biex joħroġna minn din id-disperazzjoni tal-ħajja. Ġie biex jatina t-tama. Hemm ktib tajjeb ta' ta' dak il-Brażiljan jismu Paulo Frère, il hawnhekk iż-żejtun hemm hemm dar msemmija għalih. U dan il il-patri kiteb ktieb jismu The Pedagogy of the Oppressed, il-pedagoġija ta' min hu oppress. U li jgħid interessanti huwa dan. Min hu fqir, min hu batut, min hu mwarrab, mhux biss dawk materjalment li huma hekk, jeżistu, anke f'Malta jeżistu, imma iżjed dawk li għaddej minn dipressjoni, li għaddew minn dwejjaq li m'għandhomx tifsira f'ħajjithom, qed jgħixu bla sens, Qed jgħixu weħidhom, qed jgħixu mwarrbin mill-oħrajn, m'għandhom ebda ħbieb, m'għandhom ebda sense of belonging. Anki dawn huma l-fqar u Ġesù ġie biex isalvana lkoll kemm aħna. U kif? Fit-Tieni Qari, San Pawl jagħtina ħafna immaġini tal-ġisem, l-għajn, il-widnejn, it-togħma, dawn kollha huma importanti biex ikollok ġisem san, b'saħħtu. U ma tistax tgħid l-għajnejn hi aħjar mill-widnejn jew il-fomm aħjar mill-idejn, għax kollha għandhom il-funzjoni tagħhom. U flimkien jagħmlu bniedem healthy, jagħmlu bniedem san. Xi waħda minn dawn ma taħdimx u jkollok nies partikolarment mhumiex healthy. Din huwa l-messaġġ li ried jagħti Ġesù. Illi lkoll kemm aħna, aħna ġisem wieħed, imma għandna funzjonijiet differenti f'dan il-ġisem illi hija d-dinja. Kull wieħed minna għandu funzjoni x'jagħmel. Fl-imkien minna huma ommijiet hawnhekk, qegħdin naraw uħud minnkom jiġu bil-tifel iż-żgħir u qed taqdi funzjoni importanti fis-soċjetà tagħna bħala omm. U rabbejtu lil uliedkom, min jaf kemm sagrifiċċji għamiltu. L-irġiel tagħkom għandhom funzjoni oħra fid-dar tagħkom. It-tfal għandhom funzjoni oħra. In-nanniet għandhom funzjoni oħra. Dan huwa l-messaġġ illi Ġesù jrid jagħtina ta' ħelsien illi inti meta qed tgħix il-funzjoni tiegħek fil-ħajja, meta int qed tgħix dak li Alla jrid minnek u x-xogħol li qed twettaq kuljum. Hemmhekk tkun qed tillibera ruħek, tkun qed tikseb il-ħelsien veru għax Ġesù ġie biex ikun il-Kristos, ikun il-Messija, ikun dak illi ġie biex jeħles. lill-bnedmin, fosthom permezz tiegħek lin-nies ta' madwarek.